واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ونبيه ورسوله وصفيه من خلفه وخليله اما بعد فان اصدق الكلام كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعة ضلالة ثم أما بعد Ja se prije svega zahvaljujem organizatoru ove lijepe tribine koji su mi večeras omogućili da vam se obratim, a također i vama svima koji ste se odazvali da se večeras zajednički družimo, jer nas ništa ne veže osim vjera, znači veza Islama, a nema među nama znači nikakvih, niti rodbinskih, niti bilo kakvih drugih veza, niti interesa. Tema o kojoj ćemo večeras govoriti je aktuelna tim prije što se tiče tajanstvenog svijeta. A sve ono što je Gaj i što je tajno, čovjeku je interesantno. I želi da sazna od tog svijeta što više. Ali saznati nešto o tajanstvenom svijetu ne možemo osim putem objave. Znači, ko bi nam o tematici džina, šeitana, džerneta, ili bilo čega drugog što se tretira gajdu govorio po nekakvim svojim mišljenjima i rezonovanima, on je pogriješio. Jer e, čovjek može ogovoriti znači, o e, svijetu tajanstvenom samo na način da ga obavijesti uzvišnji. Allah te bar kao njegovoj časnoj knjizi ili poslanik sa Pa su svijet džina i šeitana je za nas ljude tajanstveni svijet. Svijet gajba. Iako džini sami po sebi ne znaju gajbu. Možda neko smatra da ljudi za džini pokušavaju da kradu nešto od vijesti koje dolaze sa neba. I time se koriste ljudi koji se bave sihrom i tako obmanjuju jeli, ovaj mase koje nisu upoznate sa stvarnošću. Ali čin kada ukrade jednu vijest sa nebesa, on joj doda još stotinu neistina, kako je rekao poslanik sallallahu alaihi wa sallam. Pa na osnovu te istine zavede znači čovjeka i odvede ga sa pravog puta. A oni po ne znaju ga je. I o tome nam govori naš stvoritelj Tabarak je u svojoj časnoj knjizi. Kaže uzvišeni Allah azzawajal za Sulejmana a.s. "Talamma qadayna alayhi al-maut ma dallahum ala mautihi min I kada smo mu odredili da mu dušu uzmemo, da ga usmrtimo, Sulejman a.s. njima, to jeste džinima koji su mu bili pokorni, na njegovu smrt nije ukazalo ništa osim to što je crn jeo njegov šta, tako je bio nastavljeno. Kažu neki u fesiri da je godinu dana oslane, ostao naslanjen na štab tako on misle da ih on posmatra šta radi a u stvari on tebe Felema tebejene til džinnu, telema harre e, mediten tebejene til džinu, ele u kanu ja'lemune u gajbe ma lebistu fil adabe muhim. A kada se srušio, tada je džinima bilo jasno da su znali gaj ne bi ostali u patnji poniženi. Pa su znači džini nisu znali da je Suleman islam preselio. I oni ne znaju, znači gaj. Stvoreni su kao i ljudi radi jednog cilja. Danas da upitate veliki broj ljudi koji se nazivaju muslimanskim imenima i ponose se svojim islamom, šta ti je cilj, zbog čega si stvoren, ne bi ti dao adekvatan odgovor. Počeo bi od ne znam, kuće, automobila, užitaka, sve nešto vezano za Dunjavu, ali osnovnu stvar ne bi spomenuo. A to je ono što uzvišeni Allah kaže u Kur'anu, Oma haleptu džina ulice da Nisam ljude i džine stvorio, nego da me obožavaju. Pa je cilj od stvaranja džina da obožavaju stvoritelja suđenog kao što to čine ko? Njihova braća, ljudi. Znači cilj je, cilj je jedan. Džini su stvarna bića Džini su stvarna bića. Nije kao što kažu neki filozofi da je riječ džin koja se spominje u Koranu, da je to u stvari simbolika za lošu stranu čovjeka. Pa kada se spominje džin, misli se da je a, na, na lošu stranu čovjekove duše, poroke i ono što čovjek čini od površnih stvari. To je neispravno vidjenje. Kao što neki modernisti danas smatraju da je riječ džin, da je to simbolika zaviru se bakterije. Da je to simbolika za virus i bakterije. Pa kada uzvišen je Allah azmeđele spominje u Kur'anu وَلَقَدْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرَ مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِنُ الْقُرْآنِ فَلَمَّا حَضَرُوا قَالُوا أَنْسِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَوْا إِلَى قَوْمِهِمْ أُنْذِرُوا Kada smo objavili, kada smo ti poslali jednu skupinu džina da slušaju učenje Kur'ana, pa kada je završeno učenje, vratili su se svome narodu kao pozivač, kao pominjači. Znači, bakterije su slušale Kur'an i vratile se virusima da ih pozivaju islam. To je značenje po neki modernim islam. I najveći, najveća nepravda prema islamu, ne bih kazao zločin, iako imam puno pravo da to kažem, jeste da se uzima šerijatsko znanje mimo njegovog pravog izvora. Šerijat znači ima svoje temelje i ima postavke i treba razumijevati vjeru onako kako su to razumijevale naše prve generacije odabrane, Ebu Bekr, Omer, Osman, Alija i Moavija, radi Allah talanu, tako treba vjeru razumijevati. kako način. Naš poslanik, sallallahu alaihi sallam, je poslan svim ljudima i džinima poslane ljudima i džinima. I poznat islamski učenjak koji se zove Ebul Hasan Šarefudin Ahmed ibn Al-Hasan, poznat kao Ibn Džabel Al-Qadi, ima dijelo koje je napisao posebno u kome je dokazao da je naš poslanik sa osam poslan nama ljudima i poslan je našoj braći džinima. Poslan je svima. I zato kada je naš poslanik sallallahu sallam učio, kako došlo kod Buhari i muslima, od Ibn Mesauda, učio je suru An-Najm. I na kraju sure An-Najm ima šta? Šta ima? Sršta. Zadnji jajec one ne Kada je pručio taj jajec, sa njim su učinili, učinili i ljudi i džini. I mušljici i muslimani. Svi su učinili seždu. Jednostavno nisu se mogli oduprijeti ljepoti kuranskog znači jezika pa su učinili seždu. Kaže Ibn Sud, osim jednog starca čovjeka koji nije htio učiniti seždu. Šta je uradio? Uzeo ovako prašine sa zemlje, i stavio ovako na čelo. Kaže, dovoljno mi je ovako da ja sad ne spustam čelo na zemlju, to mi je teboba muka, pa ću ja ovako, kaže, staviti sebi malo prašine na čelo i smijava se što. Kaže a Abdullah Mesud, pa sam ga vidio da je ubijen kao neusliman. Nije mu uzvišen, zelo nakon takvog jednog čina i smijavanja, nije mu dao, znači, ufika i uspjeha, znači da se pokaje i da primi islam. Pa je poslanik sa osrme poslan, znači, ljudima i džinima. Kako je nama poslanik, tako i njima. Kako vrijedi za nas Kur'an i Sunet, tako vrijedi i za njih. I kako mi imamo tribine, tako i džini imaju tribine. Na isti način. Uzvišen je Allah kaže u Kur'anu za džine وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ كُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا I među nama ima dobrih, a ima koji to nisu, ima nas skupina razno razni. Pa među džinima ima, Imate kršćana, imate židova, imate prije toga muslimana, imate budista, imate ateista, imate svakog. Kako ima među ljudima, tako ima među ženima. Kako imate među ljudima, ne znam, muđija, haridžija, e, muatezila, ovi, oni tako imate među ljudima, isti su svi. U smislu da ima znači, različitih vrsta, pa se u tom pogledu znači razlikuje od koga? od ljudi. Kada kažemo da među džinima ima e, raznih vrsta kao ljudi, moramo postaviti jedno aktuelno pitanje kome će se najviše obradovati mediji. Moramo postaviti pitanje ima li među džinima vehabija? Odgovor na to pitanje mi nemamo pravo da govorimo, da pričamo, to ćemo očekivati od naše gospode, znači iz medija da oni govore. Jer oni isključivo polažu pravo da danas znači drljaju po muslimanima, nazivajući ih onim ili onim imenima. Jedan dan si vahabija, drugi dan letija, treći dan terorista, četvrti, ti si u stvari musliman. Ali musliman, to je pohvala, a ja želim da te pogledim, pa ti onda izmislim jednu etiketu koju ti zalijepim na leđa i ti ideš ulicom i ljudi se smiju, a te ne pišta ti na leđa. To je znači uloga medija. Pa to će mediji znači, kazati i onda će to poslati u glavni grad Bosne i Hercegovine to ovdje. Gdje? U Banja Luku. U Banja Luku, to je glavni grad Bosne i Hercegovine kada je u pitanju terorizam nad muslimanima. Je tako? I onda kada se to vidi u Banja Luku, da se to vrati pa će oni kazati kakav je rezultat, pa ćemo mi sačekati da to gospoda nama ovaj dostavi ili rezultat po tom pitanju, a mi se nećemo i nemamo pravo nikako da se miješamo u takva pitanja. Dobro. Znači, džina ima razbaraznih čega? Vrsta. Dobro. Džini koji su muslimani, oni će u džene. Po jednoglasnom mišljenju islamski učenjaka. Islamska ulema, umeta, od prvih do danas se složi da čini vjernici u džene. Oprostite. Nećemo tako. Kada su u pitanju džini nemuslimani, islamski učenjaci su složni da džini nemuslimani idu u vatru i da će biti u džahennemu. Za džahennemu je. Jel u redu? Jer uzvišenje Allah kaže u Kur'anu لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين I kaže لأملأن جهنم منك وممن تبعك minhum ajma'in, napunit ću ljud, e, džehennem sa ljudima i džinima. Pa je to jednoglasni, znači stav islamski učenjaka kada će džini biti u džehennemu koji su nepokojni. Kao i ljudi koji su nepokojni da će biti u džehennemu. U Imamo i mišljenje da će biti oko, da će biti ovaj, vjernici od džina. Imamo mišljenje da će biti dženeta, da neće u džennet. Jer neće u ulaziti, neko su oko dženeta. Imamo u tom kontekstu hadis, ovaj, koji je neispravan. Koga bilježi vam tabarani, on je hadis koji je ništa. Imamo mišljenje da će biti na pregradama. Upitan je poslanica, ali o džinima, gdje će biti? Kaže, bit će na pregradama. Na, na, na Kroz koje teku rijeke džendetske i tu izrasta dženecko voće ili drveće, a neće biti gdje u dženetu. I taj hadis bilježi vam prijatelj od imama, od eh, Resebno Malika i on je lažan hadis. I imamo mišljenje treće što je ispravo da će dženeti, da će džini biti u dženetu sa nama. Da će pokorni džini biti u dženetu sa vjernicima. Uzvišen Allah kaže u Kur'anu lem yatmith unne insun qablehum wala džan. I njih, to jeste kurike, nije prije toga dotaknuo ni čovjek, ni džin. A gdje to doticanje biva? U džennetu. U džennetu biva to doticanje. Nije i taknuo i čovjek, i kaže u drugom ajet, kaže ja mašan al džinni volins, o ljudi i džina, da bi na kraju ajeta rekao voli kullin deređatum limma aminu, i svakom od njih pripadaju stepen s onome što je radio. Pa nije stepen da budeš van džendeta, nego je stepen da budeš gdje? Stepen je da budeš u džendetu. I to je Allah Allahova zbog milost prema, prema njegovim stvorenima, da pokornik biva nagrađen, a da neko kod njih biva kažen, osim ako mu se uzvišuje Allah, a za ođele smiluje. Pa će oni biti sada u Ja vidite da neko odmah sada pomisli, ovaj povim ovdje e, dunjavačkim kriterijima, kada bih ja primio još jednu osobu kod mene u stan, onda je tijesno. Nemojte, molim vas, da, idu sa nama u džennet, bit će nam tijesno, gdje ćemo biti toliki. Ne, u džennetu su drugačiji kriteriji. Uzvišen je Allah te barkala kada te uvede u džennet. Dobit ćeš toliko prostranstva, da ćeš moći da ne vidiš nikoga. Čovjek koji, najmanje čovjek koji u dženetu bude boravio, imat će kao pet puta dunjaluka. To je najmanji stepen u dženetu koji dobio čovjek, koji ima najmanji u dženetu. I to što je dobio, smatrat će da niko nije drugi dobio ono što je on dobio. Kazat će Allahu dragi, ti ni prvom, ni posljednjem, ni poslaniku, ni vjerovjesniku, ni vjeraku nisi ono dao A on je u stvari dženecki, ne mogu kazati niski, nije ispravni izraz. Ali je znači čovjek koji dobio džanetu najmanju srcu, najmanju držu. I zato će uzvišeni Allah za na svodnje dan, kada uvede ljudi u dženet. Sve uvede, podijeli šta ko želi. I dobije šta ko želi. Ostaće predjeli u dženetu koji su nenaseljeni. Nema, nema ko da uđe u Pa će uzvišeni Allah za stvoriti stvorenja koja nikad prije toga postojala nisu i uvesti u A nova stvorenja koja nisu postojala, stvori ga i kaže ovdje ulaz u i hadis je u Buhari u Znači, to je Allah milost, pa je uzvišen je Allah nas stvorio za džennet, a nije nas stvorio za Ona Onaj koga je stvorio za džennet, ko kaže ja sam za dženet, ma puno, ja sam to je tvoja, to je tvoj izbor. Ti imaš pravo da sebi zabereš kojim ćeš putem krenuti. Ne, mi vjernici, ako Bog da, je Allah, azul nas stvorio za džennet i hoćemo u džennet i nećemo niti u džennet, nego sa našim poslanikom, sallallahu alaihi wa sallam, iskrenim dobi mišljenim. I zato čovjek kad traži džene, treba tražiti najveće stepene dženeta, a nikako znači ovaj, da traži manje od toga. Dobro. Znači, džini će biti sa nama u džennetu. Na ove svijetu mi ih ne vidimo. Innehu jarakum u okabiluhu min hajzu la taraunahum. On vas vidi i njegove vojske, odakle vi njih ne vidite. Oni nas vide, mi njih ne vidimo. To je Allahova zrug mudrost, zbog čega je to dobro. Ima li od džina poslanika? Džin. Imaju li svoje poslanike kao mi? Ispravno je da nemaju. Da od džina nema poslanika. I na to nam ukazuje kuranski ajed u kojem uzvišenje Allah zadovoljno kaže Oma avsrna mi ukablike illa riđale nuhi ilaihim. da zikr. I nismo prije tebe poslali osim muškarce kojima smo objavljivali. Riđale, od ljudi. Ljude smo stvari kojima smo objavljivali. Znači, i zajedno se zaključuje da nema, znači, poslanicu da i džini. Hasan Basri je govorio, kaže, tri skupine ne mogu biti poslanici. Ne mogu biti poslanici džini. I ne mogu biti poslanici žene. I ne mogu biti poslanici pustinjaci seljaci. Dobre, dakle, pustinjaci ljudi, znači u njegovom svijetu, ljudi koji žive, znači, par urbanih zona, po, znači, ove pustinje. Ne mogu biti džini i o tome imamo ajed. Ne može biti poslanik žena. Jer od prirode žene nije da obavlja taj posao, posao poslanika. Tu misiju da obavi, to je jako tješka i naporna misija. Iz toga danas kada vidimo šta rade od žene i kako se izigravaju sa ženom i ovaj, koliko koriste ženu po zapadu i onda to nama prodaju pod nekakvu emancipaciju, nekakav napredak i tako dalje, da se insanu život. Pa, kakva je emancipacija? Žena radi u pilani treću smjenu. U pilani one velike balvane drži i tjera je na cipula. U trećoj smjeni u, u, radi od naveć od 10 do 6 sati. To je, to je emancipacija koju poziva zapad. A da ne govorimo, znači, korištenje žene na bilo koji drugi način. To nije priroda žene. Žena u specijalnim elitnim jedinicama, pa vata dilere drogom. Trči tamo, pretrčava, pa da je neko peta baci pod noge, krbio je sad sledla u njenom tijelu. To, to je tvoja misija da tako radiš. Žena uzvišeni Allah žele svoju ženu i dao je misiju. I misija žene je na ome dunjalku veća od misije muškarca. Ali kada se to poremeti, onda nastaje nered. Ja tako? Žena, ne znam, ovaj, vježba tamo da nekakve ovaj, sportove vanja, to su stikni za muškarce i tako da. Snaga žene je u njenoj slabosti. Jeste li vidjeli stvorenje? Jeste li čuli kada za stvorenje da je jako što je slabije? To vam je žena. Jedino stvorenje na zemlji čija se snaga ogleda u slabosti. I zato muškarac ne voli da ima muškarca pored sebe, neko voli ženu. I svojom ga suzom može slomit' i srce mu slomit'. To kaže poslanica Osame, kaže, nisam vidio, kaže, nikada nikoga kao vas misle na žene, kaže, jedna od vas, kaže, slomi, kaže, odluč svog čovjeka. Čime? Svojom slabošću, a ne svojom snagom. Nego slabošću svojom. I zato je čudna žena koja ne zna svog muškarca, svoga muža, jel? I stvarno si čudim. Tvoja suza i tvoja slabost je kod njega snaga da će morati pregnuti, jer Allah poslanim sallallahu sallam kaže sloni jedna od vas, kaže, odlučnog i čvrstog čovjeka, svjesnog. Što se to o, neko, o muškarcima koji to nisu? On je igrač koji to idu Znači, žena ima svoju prirodu. Ne kažemo da nema žena, ali to tome pa ona žena što je udarala muža, petlom ga udarala, pa pobjegao pod krevet. Kaže mu, izlazi odmah. Kaže, neću dok ja ne odlučim da Jer odluka je u njegovim rukama i on odlučuje. Kaže mu, izlazi kada kažem, kaže, neću, ja sam ušla, nisi Ima, ima znači među ženama svakako koje se ponašaju tako, ali je osnova da bude žena, znači, po svojoj prirodi, takva kako jeste, kako je uzvišenja Allah osvojio. Pa ne može obavljati misiju čega? Koju misiju? Moji si misiju poslanika, to je naporno za ženu. Neizvodljivo. I ne može biti pustinja, čovjek ne može biti, ne može biti ovaj poslanik. Jer pustinja čovjek, on je pustinjac nikome ne naskaju. On ti kaže što je na jeziku, što je na umu, to je na drumu. Niko ne znači da vas kao odmah kaže, prilazi poslaniku sa zemlji sa leđa, je na demonstraciji, vrata ga ovako i usu, će mu ovako odjeću, tako da se ucrta odjeća kragna u vrat poslanika sa zemlji, kaže, ne smisla sam će Kaže, Mohamede, daj nešto, kaže, od imetka, ovaj, što imaš, ovaj, jedno što imaš od imetka, daj mi. Prilazi sa leđa, kaže, ja Mohamed. Izvišen je Allah ali nikde nigdje ja Mohamed. I tako nastupa, tako nekulturno, i poslanik sa Bosne ne kaže dajte mu, jer zna kakav je po prirodi. Pa pustinja kada bi došao da poziva ljude, on ljude rastjera. Nikomu se ne bi odazvao. Rekao, hoću li, hoću da neću džahendem, i je boravište i završava priča i ljudi se ne bi osaburio. A to ne može biti. Čovjek koji se bavi, znači radi sa ljudima i poziva na Allahu, mora sa njima, mora imati sluha za njih i mora imati znači dovoljno razumijevanja za njih jer nisu svi ljudi svjesni. Neko se odazove prvi put, a nekome treba ili vremena, ovaj to kod njega može i jeli, nakon godina nije spomenut. Jedan je bio jedan Emir poznati, Emir, zato što je Emir. u kuki. Zvao se Al-Mughire ibn Abdullah Zakafi. Nije volio jesti sam. Dok sjedne da jede, kaže, potražite mi nekoga da jede sa mnom, ja kažem ne mogu jesti sam. I to je običaj Arapa. Arapi su ljudi koji kada jedu, kada mu stavi hranu, da jede sam, kaže, neću, molim te, pogledaj nekoga da jede, ja sam ne mogu jesti. Mi smo odgojeni evropski i mi volimo da ispred nas ta tako hrana i da je to pod našom kontrolom i da ti nema nikoga ni blizu. Što su dalje ljudi, jer tako ti si ovaj mirni. Što je naravno suprotno, da tako, principa islama. Što poslanik kaže, najdraža je hrana pod koje puno ruku radi, puno ruku koristi tu hranu jede. Pa je rekao, kaže, potražite nekoga, pa su tražili, nema nikoga, nego pustinja. Kažu, hajde ti da ne da ide samo u Jerusalima. Pa su koga? Ušao pustinjak, dok je ušao, ispred je tako jagnje, pečeno, tako, pustinjak je sjeo, zavrlo rukave, i odmah uhvatio, je tako, odvojio plečke, kiču izvadio, glavu odvojio na stranu, trgao je rebra. Ovaj ga gleda, on je došao kao gost. Kaže mu, ma neke te kuluhu bihardin kene umehu napahek. Kaže, šta ti je, kaže, pa ga kidaš tako silovito, kao da te, kaže, njegova majka robom probala. A on ga pogleda, kaže, ona neke tušti po alejike, ne umehu albani. A kaže, šta je tebi, pa ga žališ kao da te njegova majka dobrila. znači, on nije, on nije došao, to je njegov nastup. On ne zna doći znači lijepo i sjesti da mu kaže e, domaćin buju, doći sa hranom, to nema kod njih. On dolazi, nastupa i on radi kako misli da, znači, nikome ne laska. Kako će takav čovjek biti šta? Poslani, kako će pozivati ljude? A to su znači pustinjaci jer takav je ambijent, gdje žive i gdje odrastaju, takav je ambijent da čovjek treba može biti drugačiji. Muškarci žele, ušao je jedan pustinjak od svoje supruge, plaće Kaže mu, šta je, što plaćeš? Kaže, izišao sam napolje, kaže, vidio da je magarac umro. Umro, umro magarac, pa plaće, jel? Pa kaže, hajde, molam, kaže, nemoj žaliti, kaže, ja sam sad bio nešto drugo, ja kad tebe vidim živo i zdrava, ti si mi izražio stotinu magaraca. <laughs> Ona hoće da ga pohvali, a u stvari ne zna da mi pohvaliti. To je njihov način čega? Komunikacije. I zamislite sada čovjeka dođe takav i on šta radi? Poziva ljude u islamu. A on bi prije ljudima običao svima e, ovaj, džehennem, nego džehennem. A ne mogu biti poslanici, dakle, to. Džini? I žene i muška, i, i, i, i, ovaj, i pustinjac, znači od tih ljudi nema koga. Nema poslanika. Kur'an Kur'an Kerim je na tako precizan način opisivao i džine i šeitan. I spominjao ih na raznim mjestima, kako kaže Ibn Taymije, da ni jedna druga knjiga nije tako precizno opisala koga. Znači, Tevra, Ninđir nisu tako precizno opisali džine i šetane, kao što je to ovaj i meleke, svakako, kao što je to učinio Kur'an. Pa je, znači, opisivao, znači, a njihove zadaće, ono što čine, gdje je stara zašto poslanik sam sam, u brojnim hadisima, jel, govorio, govorio, jel, o, o tome. Džini su stvoreni od vatre, od plamena vatre. A čovjek je stvoren od ilovača, zemlje. Uzvišen Allah što kaže وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ وَخَلَقَ الْجَانَّ مِنْ مَارِجٍ مِنْ نَارٍ Mi smo stvorili وَخَلَقَ الْجَانَّ مِنْ قَبْلُ مِنْ مَارِجٍ مِنْ نَارٍ I mi smo stvorili čovjeka od Stvorili smo čovjeka od ilovače, od blata ustajalo, kao što je pečena glina, a stvorili smo džine još prije toga od planirata. Pa su džini stvoreni prije ljudi. Ja sam to ovaj spomenu ovaj. A stvoreni su znači od plamena vatre i došlo u hadisu Aisha radi Allah talana koga bliži vam muslim da je poslanik sa rekao stvoreni su čini od plamena. Stvoreni su meleki od svjetlosti, a čovjek je stvoren od onoga što vam je opisano. Znači, je će tako? Dobro. Neki su a, modernisti ovdje spomenuli jednu, jedan bitan propis, jednu bitnu stvar. Ili nejasnoću, pa kažu, ako su živi stvoreni od vatre, kako će biti kažnjavan vatra u ženu? Kako će vatra kažnjavati šta? Naravno, ovo je pitanje kao pitanje ima svoga mjesta. Ali ne može biti sumnja nikakva kada je u pitanju islam. Jer islamski propisi su jasni i pojašnjeni i tu nema nikakve nejasnoće. Može biti samo da čovjek ne zna, je nejasnoća u šarijetu ne može biti. U Allahom vjeri nema nejasnoća i nema kontradiktornosti i nema a, ovaj, bilo kakve neslaze. Džin je pripisan vatri kao što čovjek pripisan zemlji. Znači, osnova džina, stvaranja džina je bilo od čega? Od vatre, kao što je osnova Adela bila od čega? Od zemlje. Da tako? Dobro, danas ljudi, jesu li od zemlje ili su od krvi, mesa i postoji tako? Oko toga se nikada ne da tako? Pa smo pripisali toj osnovi u protivnom, hajmo ovako gledati. Kada bi uzeli čovjeka i udarili ga sa jednom, jednom, jednom velikom grudvom zemlje po glavi, je li ga to boljelo? Možete voliti srce. A je od zemlje, pa kaže, a sine Adamo, što te boli kad je od zemlje? Što te boli, boli udati zemlju? Pa je čovjek, znači, pripisan svoje osnovi. Tako i džini pripisani su vatri, a u stvari džini danas nisu vatra. Nisu šta? Nisu vatra. Imamo hadis. Poslanika, sallam, kod mama Ahmeda. Da je jedne prilike klanjao pa je došao, šeitan je prišao, kaže poslanica, pa sam ga uhvatio, istisnuo ga, istegnuo ga, tako kaže da sam osjetio hladnoću njegove pljuvačke, on isplazi u jezik, kaže da sam ostavio, osjetio hladnoću njegove pljuvačke u mojoj ruci. Dobro, ako pljuvačka hladna, kako on može biti od patrija pljuvačka hladna? Znači nije, to je osnova je tako. Jedan šeitan je prišao i kao što je ovaj, u drugom hadisu kaže da je prišao šeitan poslaniku sallallahu alejhi ve selleme, kaže pa sam rekao e'udhu billahi minik A hadis je muslimu sahihu, kaže Allahu se utječem od tebe. Kaže, pa je rekao potom tri puta, Anke i lahneti lahi tame. Proklinjem te Allahovim potpunim prokletstvom, to je ponovio tri puta. Dobro, ako je šeitan prišao poslaniku sa sa tim ugarkom, što je prišao sa ugarkom ako je on već vatra? Nema upotrebe tako. Pa ispravno da suđini, znači u osnovi ili od vatre, ali nakon toga, znači, jer oni se žene udaju, znači džini jedu, piju, o čemu zgodi slav slučajac, nemamo vremena do tome sada pričamo, a, jer to, to bi nas, ovaj, puno bi vremena do tome izgubili, možda imamo preći detalje da ispomenu, ali su znači džini u tom pogledu kao šta? Kao ljudi. Oni su znači u tom pogledu, jer kao ljudi. Ima ih na raznim mjestima. Džina ima na raznim mjestima. Ulaze sa nama u kuće, ponekad mogu sa nama boraviti u kući, spavati, može biti znači da su nama bliski i blizu nas. Mogu gledati u naše amrete. to kaže poslanik, ali sve kaže zastor između čovjeka i ljudi i džinskih očiju kada neko od vas presplači odjeću da kaže bismillah. Kada kažeš bismillah, ne gledate niko džina kako god da, kako god bio. A ako ne kažeš bismillah, onda džin imaju put da gledaju čovjeka. Pa je to zaštita. Uzvišeni Allah, a za ođel, nije nam dao da ih vidimo našim očima, ali nas je upozorio preko svoga poslanika, Allah sveme, kako da se čuvamo tog tajanstvenog svijeta koji zna često da uzemirava čovjeka. Ima ih, ne znam, po, po, po, kako kažu islamski učinjaci, ima ih puno više po dolinama nego što ih ima po brdima i zato je u jednom nisu navodi da je poslanik sam sam zabranio obavljanje male fiziološke potrebe u, one rupe gdje se nalaze u zemlji. Kaže, katade govorili su davno da su to mjesta gdje džini žive. U tim rupama pa je zaraz da se uznemiravaju džini, jer ovaj, može se džin uznemiravati nečin, pa da nakon toga on uznemirava čovjeka. Uđe žena u a nema uđe u kupatilo, i želi da očisti kupatilo, i uzme vrlu vodu i kospe vodu. Tako? i po podu i nije kazala do prilikom ulaska u jeli, i nakon toga u zemlji džina i on je nakon toga u zemlji Nije, Allah ti nije nepravdu učinio, Bože, sad ću raditi poslanik Bože, ti si sam sebi nepravdu učinio što se nisi vladao s odnošenjevskim propisima. I nakon toga onda ima li kakav efendija? <clears throat> Ima li je pun efendija, ali ti si najbolji sebi efendija. Ti sebi sam trebaš biti da sam učiš dovolji prije spavanja i da sam tražiš sebi zaštitu od tog svijeta koji te može uzemiravati. Jer kada, jer je, ovaj, jer kažem, jer, bolje je spriječiti nego liječiti. To je spriječavanje. To je alternativ, znači da ne dođe do, do bolesti. Mogu džini čak hodati po našem tijelu. Uđu u tijelo i kolaju po tijelu. Tako je rekao naš poslanik Muhammed sallallahu alaihi sallam u vjerovstvenom hadisu. Kao što pola. Naravno, oni naši modernisti, što sad imaju ovo problema, oni su opet tu usprotivili, kažu, to je To logika ne prihvata, zdrav razlog to ne prihvata. Kažemo, kako ne prihvata? Da džin kaže, voda ako tijelo, ja ne osjetim. Dobro, osjetiš li krv kad ti pola tijelo? Mikrobi razno vazduh kad ti u tijelu osjetiš. Što je daleko da, ti, da, da, da uđe u ovaj, osjetiš li bubre kad ti radi? Ne osjetiš ništa toga. Pa što moraš osjetiti džina? Uzvišen je Allah daje, zato od nas uzvišen Allah traži da vjerujemo u gajb. Da vjerujemo u nevidljivo. A ne da znači pokušavamo svaku stvar koja se tiče gajba da propustimo kroz naš razum, to je neispravno, nismo tada vjernici kako uzvišen Allah treba tada traži kako traži od nas. Dobro. Mi smo kazali da ne možemo vidjeti džine našim očima, niti bilo kakvim povećalima klupe nekakve nešto nikako. Jer danas pokušavaju da se ismijavaju s razumima muslimana. Pa vi ćete naći razno razne klipove, tamo kažu poslušajte kabulski azam. Pa je neko spustio nekakav mikrofon u kabulski azam, nekakav tamo čovjek koji je bio nepravedan, e, ovakav i onakav, i gore imaju nekakva pojačala tih zvukova i onda kažu pogledajte kakvi su ovaj, kakvi su, ili su probušili negdje par kilometara dole, kažu, dole je džehennem u zemlji, a o tome nema ništa poslanika, sam da je džehennem u zemlji, iskazno je da nije, džehennem je posebno malo stvorenje. I kažu, poslušajte šta se dešava u kaburskom neistina. Mi kaburski azam ne možemo čuti, čuju ga životinje. i Brunkeri kaže, u naše vrijeme kada bi se krava razbolila, ljudi bi otišli s kravom negdje kod kabura prošli, odmah bi ozdravili. Jer krava i životinje čuju šta se dešava u kaboru, kakve su muke u kaboru. Samo što ne čuju ljudi džini. Samo je čovjek nema. Životinja kada čuje, a mi ne trebamo čuti Allah mi opisano nam je u Kur'anu i u sunetu šta se dešava u kaboru, da ne trebamo ništa čuti, naravno u sunetu poslanika, samo Allah sam. Pa mi džine ne možemo vidjeti. I naći te klipove tamo kako džini ide u džamiju. Ja neko gleda od Džin prolazi i nešto prođe, ovdje ima kamera, i prođe ovako sjena, kažu džin, ode u džanju. Nema potrebe. To je, to je ulazak u stvari gajba gdje čovjek nema puta. Nema puta i načina da uđe u svijet gajba, osim onim što ga obavijestio Allah poslani, samo Allah, ali sve, i naš gospodar, da vam kada prije dobro svoje čase Pa ne mogu vidjeti, zato kaže Imam Šafija, ako kaže da je vidio džina, kaže nećemo od njega više primati sjeličenje. Tako spominje od njega Imam Adelijek u svom djelu Emenatu. Znači, koga mi kaže osim ako je taj čovjek koji ga vidio šta? Poslanici. Poslanici imaju dostupnost daju širu a, nego ljudi. Zato što je uzvišen Allahom nešto im je od toga i otkrio više nego ljudima, pa je naš poslanik odvidio i džennet i džehennem i kada je išao nek se je bio u džennet i sve čata. A mi to nemamo. Mi to nemamo. Pa ne možemo znači vidjeti osim ako se džin transformiše u osobu. To je drugo. Može se preobraziti osobu, ovaj, jer džira ima znači, različite vrsta, s ćemo i to. Pa, je, pa ih ne možemo, znači džine ne možemo vidjeti. Dobro. Ja vidim da u, u a, mislima mnogih od vas pola kakva je razlika između džina i Zar Zato nije isto. Džini i šeitan su u osnovi jednog projekta. Ali su šeitani, nepokornici i prkosnici od džina. Pa džini koji su nepokorni nazivamo ih kako? Šeitani. A koji su pokorni, oni su šta? Oni su mukmini vjernici. Kao što su ljudi koji su nepokorni, isto tako šeitani. Jesu li? Ne smijete kazati tako. Bolje, dobro je. Ne bi se to Uzvišeni Allah kaže u Kur'anu وَكَذَارِكَ جَعَلْنَا لِكُلِ نَبِيٍ عَدُوًا شَيَاطِينَ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُهُ فَذَرْهُمْ مَا يَفْتَرُونَ I tako smo mi učinili svakom poslaniku neprijatelje šeitane od ljudi i džina. Mogu li biti šeitan? Jasno maje. Jasno maje. Jedni drugima su, kaže, kićene besede govorili, a da tvoj gospodar nije htio to vremena, pa ostavi ono što je izmišljeno. Pa je svaki poslanik ima neprijatelje od ljudi i od žina. Šta ćemo kazati u džemu? Imamo, imamo šetana i imamo mutmina. Kada? Koji se najviše poslanik poslaniku i njegovom pozivu ispričao i ugnjetavao ono da su na kraju morali znači da put svoje ognjište neko i otići u uvedinu. Pa su znači a, šeitani, oni su nepokornici od džina, za njih kažemo ono da su šeitani. U protivnom je nepravda i zulum kazati za sve džine da su šta? Da kao, što je nepravda, kažemo za sve džine da su šeitani. Među ljudima ima bogobojazni, ovaj, e, ljudi, tako, koji su ovaj pravi, mu'mini i Allahova za ođele, dragi ljudi. Iako, jedan dio učenjaka kažu, kaže da je Iblis demon otac džina. Ima hadis a, Muavi ibn Hakem Sunanija, koga od imam Tabarani, da je upitao, upitan poslanik koji ko je otac? Da ga je Muavi upitao ibn Hakem, ko je otac džina, kaže Iblis. To je rekao tako poslanik Ali ovaj hadis, njegov lanac prenostaca, ima ravija koji se zove Palha ibn al Kureši, koji je bio lažac, kako kaže Ibn Majin. Dakle, hadis nije šta vjerodostojan. Ali mnogi učenjaci, kao Ibn Taymi, Ibn kaj, Ibn Hađari, Ibn Bazi, Ibn Semini, druga olema, kažu da je Iblis šta? Otac džina. Allah dragi zna bolje, je li nije, niti je to toliko za nas bitno, nego nas možemo, znači kao, samo kao, jel, podavljati. Dobro. Je li Iblis bio, je li on od meleka ili od džina? Osnova je je od meleka od džina. Oko toga islam učenjaci imaju podijeljeno mišljenje. Veliki broj učenjaka kaže, ili većina, da je Iblis bio velik Pa da je bio velik I uzvišen, i to dokazuje riječima uzvišenog Allaha, u iz kurna ne mera i kedi suđudu i Ademe, fe i da Iblis. Kada smo rekli Ademu, i kada smo rekli treba poklonite se Ademu, pa su to učinili osim koga? Osim Iblisa. Kažu, Iblis je bio velik Međutim, imamo drugi ajet u suri Al-Keh, gdje uzvišeni Allah kaže وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنِ رَبِّهِ Bio je od džina, pa je bio nepokoran gospodaru svojom. Pa je ispravno da je, da je Iblis od džina, nije od meleka. I za to je dokaz isto što ovaj, a, meleki ne riješe, tako. Ibadu mukamun, la jespikunehu bil qavli u ohum bi i ja'melun. O to su poštovani robovi. Oni ne govore dok im on ne dozvoli. Radi samo ono što im se radi, tako. Pa meleki ne riješi. Dok šeitan i šta? Jer džini griješe. I kaže za sebe šeitan, ene hajru minhu, haraktenu min narinu, haraktenu min tim. Kaže, ja sam volio od njega, od koga? Molim. Od Adama, sam. Stvorio si me od vatre, a njega si stvorio od čega? Od zemlje. A šta smo kazali u hadisu? Da se meleki stvorio od čega? Od svjetlosti. Čini od? Od vatre. Znači, Iblis je bio čega? Od džina tako papirovno. To je iskazno mišljenje da je bio čega? Od džina. I na to ukazuje, znači, Ulu Azbek argument, da je Iblis bio, znači, od džina. Pa je bio nepokoran stvoritelj dvora. Imate li predaje od, od Ibn Abbasa i od drugih, a, da su govorili da je, navodi se, to je prije da će biti srednjati, od Benu Israila predaje koji nemaju utemeljenja u našoj, u našoj da je on bio straža ili da je bio čuvar dženeta i da se zvao Azazil. Kao što imamo ona, Azraila je tako. A u mene koji zove Azrail, koji vadi duše, njemu nije ima Azrail. Azrail je došao od nekih davina koji su dokazali kako bilježe Bušek u svome djelu Azave i drugi, a nije došao poslanika sa to ime. Mi pored velikog broja meleka, Allah zna koliki je to broj sam, ne znamo imena nego deveterici. Pet je došlo u Kur'anu i četiri sunnetu. Mimo toga ne samo njima imena. I ne trebamo ih nazivati tim imenima, drugim osim kako je potvrđen. Jel' tako? Imamo u Kur'anu, imamo spomenuta Džibril, Mikjal, Malik, Harut i Marut. Iako oko Haruta i Maruta postoje razređenje jel, jer smo velike ili dva velika, ispravno da je Pet, je pet u Kur'anu spomenuta. Imamo četiri sunneta. imamo Israfil, imamo Munker, imamo Nekir, imamo Ridvan. Jer Israfil puže u rok, Munker i Nekir su oni koji čovjek čovjeka u I imamo Ridvan, kaže se za Reduana da je to onaj čuvar dženneta. Kao što je Malik čuvar dženneta, uzvišen Allah kaže u Kur'anu, Kalu Maliku, Lijakudi alejna robuk, kale innekum makithun. Rekoše, ovo Malik, neka naš gospodar presudi, kaže ne, i ostaje tu gdje Pa je Malik čuvar džehennema. Imamo ovdje Ridvana da je čuvar džehennema. Ali je ispravno da je hadis koji govori o imenu Ridvan, da je neispravno. Pa ime kao ime ne možemo koristiti Ridvan. Ne, to ne znači da je zabranjeno da se neko zove Ridvan, u Nije to. Ali, jer, jer ime znači nije potvrđeno od koga? Od poslanika sva. Iako isprava da je mekru da sebi ljudi zadijevaju imena meleka. To je ispravno mišljenje od islam slučajaka da sebi ne treba ljudi zadijevati imena šta? One zove Džibril, one zove Israfil, to nije poznato bilo u historiji islama, to je prečeni čin. U svakom slučaju, da potvrdimo ime, kako ne možemo kazati da je Azrail, melek smrti, nego ga nazivamo po kom imenu? Kul je vafaku meleku meuti ledi u bikum, kako kaže uzvišenje Allah u Kur'anu, reci, usmrtit će vas melek smrti, koji je za vas zadužen. Pa meleka smrti zovemo po e, shodno zadaći koju izvršava, a pa to je da uzima e, duše ljudi. A ne zovemo ga šta po imenu Azraila. Jer to je svijet gajba, ne znamo, ograniči se, a pa tako. Jer ne možemo govoriti, jer ljudi čovjek na vrati kuca. Kaže, posti, kaže, ja sam Mohamed, kaj nisam Mohamed i sam A ti ga ne vidiš, ne znaš ništa o njemu, kako znaš o njemu? Kako možeš govoriti o Džibiru da se, o, o, o da se zove ovako ili ovako, a nemaš o tome, znači, ti u dozvolu od šerijeta da govoriš. Pa je znači to svijet znači kome prilazimo jer mu govorimo samo shodno ono što je potvrđeno našeg poslanika sa ali je posebno. Dobro. Džini imaju veliku moć. Imaju veliku moć naročito u donošenju vesvesa ljudima. Uzvišeni Allah nama govori šta će šeitan na sudjem danu kazati. Pa kaže, lokale šeitan, inna Allahe وما كان علي علي وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. I šeitan kada sve bude određeno, znači presuđeno, dženet li u dženet, džahennem li u džahennem, kazat će, Allah vam je obećao istinite obećanje i ja sam obećao obećanje pa sam ga proživio. A ja na vama nikakve moći nisam imao. Osim što sam vas pozivao i vi mi se odazvali. Pa je šeitan, znači, pozivao ljude, ali nema moći da te prisili. Na jednoj strani imaš kafanu, birtiju, a na drugoj strani imaš džaniju. I te zaruči. Babo te zove Allahu pozivač, mojezi da dođeš u džaniju. Hajde, ala salat, dođite na namaz. A i šeita ima svoga muezina koji te zove, tako? I ti sad stojiš i odabiraš šta ćeš. I odabireš ono što ti šteti. Ne, ti si bio dužan da se odazoveš, je tako? Pa je on ima moć pozivanja i vješt u tome. Ali nema moć da te prisili. Nema moć da te prisili. Pa je znači njegova moć u tome samo SS. Iako uz veliku moć u pitanju, po pitanju kretanja. znači tako? Uzvišen je Allah nam govori u Koranu o Belkisi, o Belkisi i o njenom velikom prijestolju kako imala. Pa je Suleman ali samo pitao svoje dostojanstvenike od džina, kaže, ko će mi donijeti njen prijestol ovdje, k meni? Kale ifritum min džinni, ene atike bihi qabla kume mi min maqami. Reče ifrit od džina, kaže, ja ću ti ga donijeti prije što ustaneš sa mjesta. Šta znači prije što ustaneš sa mjesta? Kaže mu Vesili, da je Suleiman Ali Islam sjedio od ujutro do podne sudio među ljudima. Bojim, reci Mohamede, šta ti smeta? Reci ti ti, reci kakvi su problemi. I sudio među njima do podne. Poslije podne između njega njegovog gospodaroj i bade. Pa je sjedio ti neki, da kažemo, 5-6 sati po našoj procjeni vremena, sjedio sudio ljudima. Kaže Ifrit od džina, kaže ja ću ti ga donijeti prije što ustaneš, prije što završiš znači taj meč, i suđenje, ja ću ti ga donijeti da ćeš tu da sam ti ga donio, taj prijestol iz odakle? Iz Jemena. Iz Jemena. A on u, gdje? U Palestini. U Palestini. Znači, putovali se po dva, tri mjeseca, pješce, <clears throat> ovaj će to doneti za par sati. Kažu neki mu fesiri, pa Suleman ali sam kao da mu je to bilo sport, kao da kaže ima neko brži, a neko vješti. Pa se javio drugi, وقال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به da je jertede i leke parfut. Kaže, reče onaj što učio znanje iz knjige, učenju. Kaže, ja ću ti ga donijeti prije nego što okom tretneš felemma, I kada ga je vidio odmah. U arapskom kada dođe veznik fe, znači odmah. On nije i trpnuo, već je bio ispred njega ovaj prijesom. Kale, hada mi fadla, je gruman, a jaškura. Kaže, ovo je dobrota moga gospodara da me ispita, hoću li mu zahvalan ili ne zahvalan biti. Odmah ga donio zato što je bio šta? Učen. Pa je uzvišen je Allah zužel napravio razliku između učena insana, čovjeka i neučena. Između učena, džina i neučena. Napravio je razliku između učena hajvana i neučena. Između učene životinje i neučene postoji razlika. Kaže uzvišeni Allah u Kur'anu وَمَا عَلَمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ ima mimma Allah. Osim kaže poučeni vas vaših pasa koji ste poučili za lov, što vam lovaj. Imaš psa za lov, ne poučen ulog i ne možeš jesti od njega. A dođe poučen pas, ali pas alim. I ulovi nešto i možeš jesti. Među psima razlika. Pa šta misli kod nekakva među ljudima? Razlika u pogledu čega? U pogledu zemlje. Pa je ovdje Sulejman ali sam znači imao veliku znači moć nad tim džinima. Jer džini su znači u tom pogledu kretanja, prebacivanja, znači jako vješni brz. Jer imate džine koji lete po vazduhu. Vi ne vidite. Lete po vazduhu. Kako zavada lete po vazduhu? Zato što se objesio potpuno. Poslanik sam da ne može uvijek to od sebe govoriti, je tako? Ima hadis koga vidiš vam Barani, koji je predostavljeni, i vidiš ga također imam Tahavu sam ušao u muškim, od Ebu Zahrebe el Hušenija, radi Allahu anhu da je rekao, rekao je poslanik, sallallahu alaihi wasallam, džina ima tri vrste. Jedna vrsta koja leti po vas I najprije da ti odlaze, Allah je zna, odlaze gore u visine i slušaju vijesti koje dolaze sa vijesa i to dolaze vraćanja. Ima jedna skupina džina koji su zmije i psi, kumula, zmije i psi. I imate jednu vrstu koja putuje i odmara. Kao ljudi, putnici, kako? Malo, malo pogledaj, smije se, kreće se po zemlji, turisti. Tri vrste, jedna od njih leti. O tome nas je obavijestio naš gost. Lete, koje brzine prevaljuju kako prevaljuju, Allah ne obavijestio. Ali se o tome, znači, eh, tajan, tajanstven, po svijetu obavijestio naš poslanik, sallallahu, ali je u Pa što znači neke njihove moći. Imamo džine koji su gnjurci koji rone po morima i morskim dubinama. I opet da se o tome obavijestio naš gospodar Tebara Kevtera. Vidite, ništa ne možemo nego samo kako nam je u Koranu sunnitu. Kaže uzvišeni Allah Tebara Kevtera ومن الشياطين من يقوسون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين I od šetana je bilo oni koji su radi njega gnjurili, radi Sulemana ali sam gnjurili u morske dubine i vadili bla, Allah zna jer to mi vajte ostavili blago, ali su tom, išli tom misijom, jer u morskim dubinama ima uzvišenje, Allah zna šta ima blago. I radili su, kaže, druge poslove i mi smo nad njima, kaže naš znači, mi smo nad njima bdili. I kaže u o kulle وَشَّيَاطِينَ كُلَّ بَنَّائِنُ vas. I kaže, šeitani sve gnjurci i graditelji. Ja tako, gnjurci koji pomoriva i graditelji, znači da uštelci prave tako, prave ono što im sada vidimo. Postoji, znači, vidimo, znači da je taj džinski svijet, da je blizak, znači, naše. Ako je džinski svijet blizak naše, može li se, a, mogu li se međusobno ljudi i džini ženiti? čovjek ide muku. Džinkini. Pazite, to je pitanje oko koga se raspravljali islamski učenjaci. Allah, dragi, nije nam naša vrema ostavila ništa, a do tome nisu raspravljali i govorili i da to nisu pojasnili. To je veliki emane na našim trećinama. Mi ne moramo ništa ispitivati, mi se mučiti, sve je tu. Samo trebamo mi praktikovati. Naravno je da praktično primimo islam. I danas muslimani nemaju nego samo jedan problem. Nemoj dva, jedan. A to je praktična primjera islama. se musliman, primijenite praktično islam i vidjet ćemo situacija nije. Ali bojim se danas među ljudima koji se pripisuju malim muslimanima, ima mnogo onih, nismo pesimiste, voljeli bi da nije tako. Ali ima mnogo onih koji su veći neprijatelji islama, možda od onih od koji očekujemo da bude neprijatelji. Pa nas nekad brane oni od koji nismo imamo da nas brane. tako? Dobro. Znači, ženjenje braša ne zajednije koga? Znači, e, čovjeka i džina. Da skratimo, nećemo to ne puno duljiti, o tome su učenjaci puno govorili, ja ću skratiti. Ispravno je da se to ne može desiti. Da ne mogu se ženiti između ljudi i živih. Dokaz za to su riječi Allaha za ođel. ومن آياته en ja'ala lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. I od njegovi ajeta i dokaza to je što je što vama od iste vrste žene vaše stvari. Pa su žene od ljudske vrste. I kaže uzvišen Allah za u Kur'an Tenki Tenkihu ma tabe minen nisa. Ženite one žene koje vam se dopadaju, koje vam, eh, koje vam srcu, znači, odgovaraju vašem eh, ovaj, prihvatati želite. Pa je rekao žene, a nije rekao džini. Pa ispravno da muškarac znači ženi samo ženu od ljudske vrste. I prvi jedini u historiji Islama za koga zna da je kazao da je oženio džinkinju bio je Ibn Arabi, to i poznati sufijski šejh koji ima i opasnih stvari do njih koji je kazao. Kaže mu Mohamed ibn Salam Esulemi, kaže to je čovjek, pa ga je nazvao lažovom. Što? Kaže, jednoga dana sam sjedio sa njim i pričali smo o međusobnom braku između ljudi i džina, pa smo se dogovorili da to ne može. Kaže, pa jedno vrijeme nisam da vidio, pa sam vidio nakon godina, pa sam vidio masnicu negdje na čelu ili iza doka. Pa sam vidio kakva je to masnica. Pa kaže, oženio sam jednu demonku, rodila mi je, kaže, nekoliko sinova i kaže, nakon toga sam jednog dana razlutio, uzela jednu kost i kaže, udarila da, kaže, to, kaže, to je ta masnica koja je ostala i kaže, danas sam tako. Jedini čovjek u ispravni slava koji je to zaboravio. To je ispravno da ne može se i zato bilo kakav kontakt ljudi i džina nije I zato kada odete kod nekoga da vas liječi, da vam nešto uči, dok počne nekakve, ovaj, nekakvim ceremonijama, čaše nešto udara, prizvanje i tako dalje, samo se okretara na i izaći. To nije liječenje koje uzvišenje Allah liče. To je kontakt sa džinima. Da je bio dozvoljen kontekst sa džinima, kada je poslanik sa na Uhudu, kada je šetar povikao ne Muhammed, ubijen je Muhammed. Što nije poslanik sa osam uzeo džina muslimana pa rekao idi reci nije Muhammed ubijen džini. Nije se koristio sa džinima, niti ashab, niti tabin. Džini su svi za sebe, mi smo svi za sebe, nemamo Imamo način kako da ih se zaštitimo i ne treba čovjek da se kune, znači veže sa džinskim svijetom protivno, je samo imati znači, je samo imati način. Jedne prilike, pa ste džini ponekad će čovjeka uputiti na ispravnu stvar. Upućuje na ispravnu stvar da bi ga odveo sa pravnog puta. Kao što je bilo s Evo evo Ebu Horeo je čuvao, sada kad on Ljudi donosili se desetom fitr i čuno ga. I došao je džin jedno večer i krao I Iblis. Pa ga uhvatio u obliku starca. Pa i drugo večer. Pa kaže, pa rekao poslanik, kaže, doći u stopi. Pa ga u treće večer. Kaže, pusti me, molite, kaže, poučite, te, kaže, jednoj vrijednoj spavi. Pa ga je pustio, kaže, reci na večer prije spavanja, pouči, prouči je kursiju, neće ti šetani prilaziti do sabaha. A prouči je posle sabaha, neće ti prilaziti Znači, 24 znači, sata ti si čisto čekana, da poučiš dva puta ajto kursiju, da znači odvojiš od svog vremena samo dvije minute. I cijeli dan si miran i od džina šetana nećete ovdje glavu. Lijek, šarijanski lijek koji nikome nije težak, ali je problem što je čovjek sam sebi nepravljen, sam sebi nepravljen čini. Znači, tako ne činimo, jer tako Allah mahja. Ovo je ono što govorimo šta? Praktična primjena Mi znamo da ima nešto, ali kao da je to nešto objavljeno tamo nekome, a nije nama. Ne, svaki hadis koji je objavljen, objavljen je tebi i meni, kao i poslanik sallallahu alejhi Isti smo to pogled, da ga praktikujemo. Pa ako čovjek nešto ne može, je Allah će reći ima preko njihovih manipulacija. Ali da se trudi maksimalno to tom Da tako. I ovo je isto bilo ne sam samo Buharinu. Bilo je isto tako se uvjerio u Kjavu, kako bliži vam Ibrahima. I bilo je sa Ejubom sadio I to bi imam i bilo je sa Burekom Veslanom, kako bi vam Bejhar. I bilo je sa drugima, sa, i Umar Tukmu Džabalom, i drugima. Znači, desila se ista stvar, da, da su dolazili, da dolaze šetan i kao oni, pa kada ovdje kaže, poučiti da imaju i stvar, kaže, koju, kaže, ajto koji si. Pa koji si, a najbolje ajetu I Vi ste svi čuli za Jahve i Numa'ina. Ebu Zekerija, Al-Gafafani, veliki islamski učenjak, on je živio u vrijeme imama Ahmeda, on je umro 234. godine. Znači prije imama Ahmeda neki 8 godina. I kaže, kada bi god dolazio ja kući, kaže, ja bih proučio ajetu kursiju. Prije što uđem u kuću, ja proučim ajetu kursiju. Nećemo dugo, završćemo Kaže, ja bih proučio ajetu kursiju pet puta. Prije što ulazim u kuću. Kaže, pa sam jedne prilike čuo glas, kaže, Uf. Kaže, samo ti misliš, ali ovaj, ti misliš da samo ti znaš u šta je to kurcu. Kuda niko drugi ne zna mimo tebe. Ko je progovorio? Onaj ko mi zna u kurcu. A je to kurcu šeitan. Kaže, misliš da niko drugi ne zna uči ti. Kaže, o, kaže, ja vidim da ovo tebi smeta. Kaže, pa sam nastavio nakon toga 50 puta. se da 50 puta. A sad, ja hoću da se zaštitim. Mene i moju porodcu želim zaštititi od tog nevidimog svijeta. Ja se ne mogu sa njim fizički boriti, ali mogu poštajati u kursu i zaštiti cijelo. Jer, pazite, svaki od vas, od nas, ja sam, imamo pratioce od džina. Nismo vidjeli ovdje. Pored nas, kako došao Isu, uzimao, a Abdullah je Mesud. Kaže na svaki, sa svaki, svaki čovjek ima pratioce od džina sa sobom. Pa su kazali, Allahu će znači, čak i ti, kaže, čak i ja inna enna Allah azza wa jalla e'anani alaihi te esleme. Osim toga što me uzvišen Allah pomogao protiv njega, pa je primio islam. A po drugom, ovaj se hadis čita na drugi način, fe eslemu, pa sam ja vjeran od njega. Pa hadis ima dva tumačenja, Jel Jedno je da je taj šeitan poslanika, znam same, ili džin koji je bio uzimio, primio šta? Islam ili drugi je da je poslanik sa sve mirom na njegovom slavu. Ispravno je prvo da je primio islam. Ali kada bi bilo drugo isto je značio. Pa je šeitan znači ovaj, taj koji prati čovjeka ili džin, prati čovjeka i treba čovjek znači da zna kako da se zaštiti od njega. Zaboravio sam spojiti dopis za šeitan, jeste da ima I zato za šeitan može kazati da je ovdje ima rogove. Jer je došlo da sunce kada izlazi, da izlazi između šetanskih rogova. Šetan ima rogove. Kakvi su? Dalje ne znamo to Kakva je oblik i rogova, ništa, ima dva roga i tu se završava, tako je došlo kod muslima u Sahiju, jer u vjerodostojnom hadisu poslanika sa Džini, pored toga što imaju veliku snagu, ponekad nađete ljude da imaju snagu kod njih. Kaže, imam Ešabi, Amir Ešabi, poznati ovaj namjesnik, kako bilježi imam Edine Uriju sa odjelom se, kaže da je Ibn Mesud rekao, hrvao se je, kaže, jedan čovjek sa džinom, pa ga je pobjedio. Pa je ustao džin i rekao mu, kaže, možeš, kaže, može, molim te još jedan put da probam. Kaže, može, pa ga je opet, kaže, obolio. Kaže, možeš li još jedan put? Kaže, mogu, pa ga je opet obolio. Kaže, ovi prisutni, taj čovjek nije mogao biti mogao. Nije bio, mogao biti drugi nego Omar, kaže, jesu, to je bio Omar. Omar od Omar, i našao je žica, sa kim će se hraniti. Omer od Omar kaže, jedan od davina, vidio sam Omera, stoji i drži djelu za ovu. Stoji i drži djelu za ovu u će položaj. Kakav je Omer bio? I džin došao da se, pa mu je dao snagu veću nego šta. Ima priča, jedna spominje imame Zedidi u svome komentaru na djelo Ihijao Ulumi Din od mama Gazalije. Ima djelo koje štampa u 15 tomova, velika knjiga. Spomnije jednu priču Kaže da je jedan starac bio u jednoj kolegi i obožavao Allaha za ođavu. Pa su ljudi došli do jednog drveta i počeli da tavape oko drveta i da, da, čine i vade drvetu. Pa jedan je uzeo sjekiru naravno i krenuo kaže, odoh ja da posjećem to drvo. I na putu ga presneše. Kaže, kuda skrenuo? Kaže, idem da posjećam to i to drvo, jer ljudi su se, jel, a, okupila oh, drveta i svetkuju tu i to je put ka pa ga nije posjeći. Kaže, ne, ne možeš, ne, ne možeš ići, ne, neću ti dozvoliti. Kaže, molim, kaže, ti mene smiješ, kaže, da ja se smiješ, neću dozvoliti. Pa je ostavio sjetiju, ali je našao u čovjeka, pa se pohvali, pa ga je obrio ovaj, obržao, placio ga za Kaže nemoj ići, molim te, kaže, ide, ne ješ slušaj. Nisi ti poslanik. To nije tvoja misija. Evo te vidi ja. Idi kući. Kup sebi nešto. Jedi i pij, obožavaj Allah, nisi zato što je ono što mi radio. Stao ovaj pobožnjak, ono je bio pobožnjak, nije bio učenjak, bio pobožnjak. Kaže, to pa, je pa pravo sjedi, kaže. Ja dinar uzmem, kupim sebi nešto, a kaže u šetan, da ti dopunim, svaki dan ćeš ujutro, kaže, pod jasnog naći dinar. Pusti ljude, što te ljude zanima? Jer šeitan je najniže da se čini nešto što je suprotno šeitan. Pa se vratio kući. I nastavio život. Prvo jutro dinar ispod jastuka, drugo jutro treći. Svaki dan po živio, jedan jutro ustroj, nema dinara. Ponovo sjekljeno leđa i prema ljudi. Na putu isti sad, kaže, kod si krenuo? Kaže, krenuo sam da ga posjećem i to je završeno. Kaže, ja, ja, neću dozvoliti. Kaže, ti ćeš me spriječiti. Kaže, ja ti spriješiti. Pa se pohvali, pa ga je šetan obrojio i bacio ga na tlo. Nije mogo pomjeriti više. Kaže, ustane, kaže, kako ti to jedan put postane jak, molim te, recim, odakle sam? Pa kaže, živ bio, kaže, ti kada si prvi dan krenuo da posjećaš drugo krenuo se radi Allaha. A drugi dan kada si krenuo, krenuo se posjećaš zato što nema dinara. Nisi iskreno od čega? Radi Allaha, zove, nije, nije bio iskren. U starost, pa je znači snaga šeitana gdje, ko će joj kazati? U ljudskoj slabosti, to je snaga šeitana, protivnom ne mogu ti ništa. Ne mogu ti ništa. Budi čvrsto objeđen da te stojite razvršava da ti ne mogu ništa. Kaže poslanite kaže poslanik sa ovom hadisu koga bliži ima muslimu džabir. Džabir, Kaže, rekao je poslanik sa ovom ko od vas dođe, i ulazi u svoju kuću i prilikom ulaska u kuću kaže Bismillah kada zaključava vrata. Kaže šta? Bismillah. Kaže šeitan, ovdje nema preročišta. Kaže svoj družini, ovdje nema ponekad. Kada dođe u kuću i večer mu postavlja hruma i kaže Bismillah kada jede šeitan kaže ovdje nema ni večeri, nema ni koneka ni večer. A ako čovjek ulazi u kuću samo nakon vrata zatvori, kaže žena zatvori samo da ne bi lopov ušao i ulazi i tamo sjeda, onda sa vrata hvata hranu, jede, nema bismila, šetari kažu ovdje ima i večer i prvećeš. To je Allah poslanik rekao bolest i rekao šta? Lijek. Na nama je samo da to primjerimo. Da kada jedeš da kažeš bismila ili Allah. Kada zaključavaš vrata da kažeš bismila. Ništa više od toga. I ti smira cijelo večer. I onda ljudi imaju problema sa živima. Pa moraš imati problema sa živima kad se ne čuvaš i hodaj odaj nakon, nemoj se obući u ovoj zimi jel tako? ćeš problema sa, Sa zdravljem, jel tako? Čitaj prvo ovu našu štavu, ćeš problema, jel tako? Samo znam glavno. vrlo. Jel tako? Sad ja čitaš probleme tako? Pa je čovjek da se zaštiti. Vi ste svi čuli, vjerujem, za Abdul Kadira Anđimanija, jednog velikog učenjaka koji je bio pobožnjak, danas nažalost svemu se velika nepravda čini, ljudi talafe u njegovu kapru. On je čisto toga. On je umro 560. igreske godine, jedan veliki učenjak. Ibn Taymi je spominje u svojim petvama, u prvom tomu svojim petvi, spominje jednu lijepu priču od njega. Kaže da je jednog dana Abdul Džilani sjedio i da je ispred njega sišao velik jedan prijestol osvjetljen, sa neba. Spustio se prijestol osvjetljen i kaže, čuo se tog prijestola da kaže Abdul Kadir, Kaže, ja sam tvoj gospodar, dozvolio sam ti, kaže, ono što sam drugima zabranio. Dozvolio sam ti ono što sam drugima zabranio. Ako Kadir kada je bio učen čovjek. Ne može sa njim četiri igrati. Kaže mu, ti si, kaže, Allah, pored koga drugog Boga nema, kaže, ih se ja, adu Allah, kaže, prezren bio, Allah mu Kaže, pa je nestalo, i je sve nestalo. Otišao. Pa ga pitaju, kako si znao da je to šeitan? Kaže, znao sam prvu po tome što je rekao ja sam tvoj gospodar, a nije mogao reći ja sam Allah, pored Boga drugog Boga nema. Nego je rekao što ja sam tvoj gospodar. I kaže, drugo, znao sam kada mi je rekao, dozvolio sam ti ono što sam drugima zabranio, kaže, pa šarijat poslanika Muhameda, sallallahu alaihi wa ne može se to pridati na gospodar. Šta mislite da vi sjedite u bašti? Da tako? sjedio bašti i dolje ispred vas veliki pristup. I neko dozga kaže, ja sam ti dozvolio ono što sam ti ljubima zadanio. Allah, dragi kerame, tako kaže, ja. Pa, da ti kažem pravo, ja sam to očekivao, ne znam kom je drugo mogao doći bez vas U ovome gradu, ne vidim da ima kad tako. Stari čovjek ispred ogledala i gleda u sebe, kaže, Allah, dragi, jesi li spojio i sada poput mene? Od prvi je posljednji. Šeitan ga tijeli na mene da, da sam za sebi dokam u redu. Pa se čovjek, znači, čuva i šeitan sistem, Šta će Deđal raditi ljudima? Ima hadis kod Ibnu Mađe, u njegovom Sunnju bioloska, da će Deđal na sunnje, kada dođe, kada je Sunnji dan, da će kazati čovjeku, ja sam tvoj gospodar, vjeruješ li u mene? Pa će kazati, da vjeruješ. Jer on ima, on ima ovdje čorav, znači ima jedno oko, samo vidi na njega i piše mu na znači, ke, znači la. Piše, znači, ne, nevjerstvo i nevjerni i to će moći pročitati svaki vjernik. Ne poznavanjem arapskog jezika, nego svjetlo imana koje nosi u srcu. Ako ne budeš imao imana, u srcu džaba što ti je bio hafiz. I Efendija i znam muftija, to neću koristiti, nego tvoje srce, svjetlo tvoga srca znači imana u tome srcu. Šta će on uraditi? On će kazati dječaku, kaže, hoćeš li? Hoćeš li? Povjerujem da sam ja tvoj gospodin. Kaže, neću. Kaže, šta misliš ako oživim tvoje roditelje? Pa oni potvrde da sam ja gospodar, hoćeš povjerovati? Hoću. Pa će postati dva džina u liku njegovih roditelja, u liku oca i majke. I kada će da, to je tvoj gospodar, slijedi ga pa će da slijediti, pa će otići u a da je znao hadis, da je šeitan čorav, ovaj, eh, deđan, i da mu piše kjafir na licu, ne bi upao u tu zamku da mu je cijelo pleme, cijelu uzlaznu vozu da mu je oživio. je njegove djede, ne bi povjerovao, rekao ne, mene ovaj je obavijestio, kao što je drugi dječak koga je poslanik, koga će raspoloviti, deđan na, eh, na dvije polovine, pa će hodati između njih, pa će kazati ustani, pa će ustati. I drugi gledaju, kažu, jesam li gospodar? Kaže ovaj mladić, kaže, pogledajte šta znači iman i šta znači znanje. Kaže, sad sam, kaže, te ubijeđen da si izdržav o kome nas je obavijestio poslanik, sallallahu alaihi wa sallam. Znači, ko znao ovaj je šta? Ko znao ovaj hadis? Nikako se spasi. I na, u takvoj velikoj, jer od Nuha alaihi sallam, do sudnjeg dana nema većeg iskušenja za ljude od i zato su svi poslanici upozoravali na Deđala. I kada dođe pod kraj svijeta, zavodit će ljude, ali pogledajte što znači mladić koji vjeruje Allaha za ođel i za sunet, kaže, sad sam vidjen da si, kaže, da kome mene se obizvestio, pa mu nikad ništa više, pokušat će nakon toga ubiti i neće mu ništa reći. Gotovo. Pa se čovjek čuva poznajući, poznajući svoju vjeru i, a, znači, praktičnom primjerom, jer svoju vjeru ne primjeru. Jer kad dođe čovjek, navodi se da dođe ljudima, dođe kod kabura. Čovjek dođe kod kabura, bavi, čini dom, tako to prouči nešto od tabora. I, iako je prouči tabora. Treba kući, kući do svojim roditeljima, da tako ili bližnjim, jer kome već želi čovjek. I javi se šeitan iz kabura. Progovori Kaže, ja sam tvoj babo, taj, taj, tako i tako, i odvede u sam. Na Ili ponekad glavom, sam slučajan spomenuo, da glavom iziđe iz kabura i kaže, to je pravi put i vrati sam to bi još nije nikak bila mrtva osoba. Ne može mrtva osoba nakon što umre, to je završeno. Pa je, pa je svijet, znači džina i šeitana, treba ga sačuvati, treba poznati propise, jer ko ne zna te propise može lako nastradati. Ima hadis kod muslima, izvršit ću sa njim, znači neće više pričati. Ima hadis kod muslima u Sahihu, kaže Hišam ibn Zuhair, došao sam kod etnu Sejda u kodinu. I on je klanjao, Kaže, pa sam vidio da se nešto u uglu jednom sobe nešto pomjera. Kaže, pa sam uzeo koplje, pa mi je pokazao, evo sjedim u hudri, sjedi, je pomjera se. Kaže, pa sam vidio da je zmija Kaže, kad je završio ramaz, kaže, to je zmija. To je kućna zmija koja su džini, pa se pretvori zmiju, kazao da žini imaju šta? Zmije i psi da imaju šta? Koji lete i da imaju oni koji putuju. To se ti vrste kako došlo od iskoga evo stavio ili hušenje, koga sam spomenuo Znači, kaže, nemoj, ostavi, kaže, ovdje imaju, kaže, džini koji se predstavljaju iz nje, kaže, moraš tražiti, tražiti da iziđu iz kuće tri puta, ako nisi onda odbijaš. Kaže, u naše vrijeme bio jedan mladić koji se oženio friškom i otišao kada je bio, znači, ovaj, bitka jedna, izišao van Medine, da je bila ovaj, bila Ahzab, pa mu je poslanik sam dozvolio da svaki dan ide kući mladi, tako, da vidi svoju vladu, da provjeri jel, sve u redu, jer njegovo srce je vezano za vladu, a nije za zabitu. Pa mu da koplje, kaže, ponesi koplje sa sobom, kaže, ja se bojim, bojim da ti beru reva, židovi koji su tada te nesu zlo. Pa je koplje na leđe i kući. Jedan nam došao žena ispred vrata. Kada je vidio ženu ispred vrata, razmemolovio se. I odmah koplje da baci. Kaže, stani malo, ovo pola. Upitaj me, kaže, što sam izišla na polju? Kaže, dobro, što si išao? Kaže, uđi u kuću, pa je ušao pa je vidio veliku zmiju. Pa je odmah uzeo koplje i koplje tu zmiju. I iznio je napolje i zapao je koplje u vrata kuće. Ali u tom momentu zmija se okrenula na njega i i udala. Kaže se, ne zna se ko je prije, kaže, mu se budu, ne zna se ko je prije umro, zmija ili on. Zašto? Nije poznavao propis da imaju kućne zmije koje treba tražiti da iziđu iz kuće tri puta je potiš, pa preći, onda je ubijaš, onda te može život zato što za ovog koga? Džinski svijet. Pa ova tematika nije nimalo nebitna, svakako, od džinskog svijeta ima bitnih tematika o kojima treba govoriti ja vjerujem da predavač koji dolaze ovdje nisu nemali u tom pogledu da govori o svemu, znači što, se tiče vaše stvarnosti, što vam je potrebno. Ali je ovo sigurno jedna od tematika znači, o kojoj treba govoriti i ne bi se moglo još puno pričati, ali mislim da smo na neki način spomenuli ono najbitnije, iako kažem, ovaj je puno toga da se kredira u da jednom, ovdje jednom,